гримнув коротко і люто, а тоді ще й копнув ногою. Ольг заступив раба, поклав руку на меч. Підійшов Олаф, змірився з велетом поглядом і запитав Моня, що він хоче. Каже, що це його земля. Тут він володар, і нехай чужинці повернуть награбоване. Ха-ха, та ми зараз піднімемо його на списа. Гей, варяги, вбій. Олаф вихопив меча. Біляві воїни стали колом, виставили довгі списи і спокійно відбивали удари. Тільки Олаф за тим гордовитим велетом зійшлись осібно, відмежувалися до всіх, викрешуючи своїх мечів іскри. Несамовиті Олаф Січовик адже це вперше зустрів на своєму шляху войовника людину, що з силою умінням не поступалась йому. Ще зневажливо кривив губи, під'юджуючи чужинця, проте в очах ні крихти страху. Як здолати його? Всю силу випробував на ньому, а він не піддається, не заткує, з таким спокоєм відбуває удари, ніби наскакує на нього якийсь слинявий молодик. Ніколи не гадав варязький ярл, який подолав двобої не одного славетного рицаря у землях бритів і франків, щось у цій дрімучій пущі серед драговиння, де тільки комарі водяться, зустріне такого міцного супротивника. Боги відвернулись від нього. Не хочуть дарувати перемоги. Ледь не до колін загрузли Олаф і велету пісок, наче невтомні трударі проорали берег вздовж і впоперек. Тільки не зерно розсівали, а власну кров. Крапала вона з розсіченої скроні варяга, волочив поранену ногу у велет, залишаючи на піску червону смугу. Ольг здивовано озирався на дядька, дивуючись з його нерішучості і зволікання одначе кинутись на поміч не наважувась. Та й воїни поселення не давали чужинцям оговтатись, зіставивши впритул широкі щити, мов латинська колода, накочувались на них, відтісняючи до води. Потім зненацька один чи два щити відхилялись, і звідти вилітав спис, вражаючи ворога на смерть. Мабуть, оці поселяни у мотузяній зонці. Ніколи не чули про варягів, грізну силу яких пізнав увесь світ. Мали войовничий норов, а ще шаленіли при вигляді супротивника. Проте були в дружині Олафа звитяжці, які з мечем в руках кидались у гущавину озброєних до зубів ворогів і змушували їх тікати. Про таких складали легенди та пісні, їх обирали конунгами. І ось тут на березі замоленої затоки, яка і назви не мала, вони спробували виказати свою звитяжність. З оглушливими вигуками кілька воїнів кинулись вперед, врубаючись бойовими сокирами в щити, але впали, пробиті довгими списами. Ольг зрозумів марність таких наскоків. Звелів варягам теж сховатись за щитами і звідти пускати стріли. А Олаф знемигав, тільки люті тримала його на ногах. Уже відкинув щита. Не вистачало снаги тягати його поперед себе. Шолом теж скинув, бо наповзав на очі. Супротив вже не здавався, лиховісно сунув навстріч. Схрестилися мечі, кинуті страшною силою, та й зломилися. Ну, схопилися голіручі тиснули одне одного так, що залізні обладунки вгинались під пальцями, жили ледь не рвались від нелюдського напруження, тупцювались на місці, ходили колами, доки не забрали у воду, штовхались все глибше і глибше, аж поки ярилові баски коні в останньому стрибку перед нічним відпочинком не вдарили воїнів копитами і не накрила їх висока хвиля. Все не лишилось жодного знаку. Тільки ще якийсь час тремтів на воді.